Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi bir soru geldi arkadaşlar. Ee, diyor ki soruda Kur'an okuyup bunun karşılığında ecir almak caiz mi? Yen de Kur'an'ı öğretip bunun karşısında ecir almak caiz mi? Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı olduğu için bizim ana kaynağımız olduğu için Kur'an-ı Kerim'in özelliği çoktur. En büyük özelliği Allah'ın kelamıdır. Okumasıyla e, ibadet olunur Allahu Teala. Kur'an-ı Kerim'i sadece okumak ibadettir. Kur'an-ı Kerim en faziletli amel amellerden Adem oğlunun en faziletli amellerden birisi nedir? Kur'an-ı Kerim'i okumaktır. A Allah Subhanahu ve Teala Fatır Suresi 29. ayette ne buyuruyor? İnnellezîne yetlûne kitâballah kitâballâhi ve yukîmûne salâte ve akâmus salâte ve enfekû mimmâ razaknâhum sirran ve alâniyeten yercûne ticâreten len tebûr İnnellezîne yetlûne kitâballâhi ki Allah'ın kitabını okuyanlar namazlarını ikamet edenler, infak edenler, gizli ve yercune ticareten len yebura. Bu bir ticarette çalışıyorlar ki hiç bozgunluğa ziyana uğramaz muhakkak çarlı bir ticarettir. Nedir? Kur'an okumak. Yetlune Yetlûne kitâballâhi. Allah nedir? Allah'ın kitabı elimizdeki bütün Kur'an-ı Kerim. Olduğu gibi Allahu Teala Celle Celaluhu ve kudretuhu okuduğu şey konuştuğu gibi Cibril almış Resulullah'a vermiş. Resulullah'tan da sahaba duymuş bir gündeki bizim sen ütresine fethasına kadar gelmiş. İçinde bir fetha ütre yanlış yoktur. Bu azim kitap nedir? Okuması en faziletli ameldir. Ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'de geçtiği hadiste ne buyuruyor? Men kara'a harfen min kitabillahi felehu hasene. Kim Allah'ın kitabından bir harf okusa bir hasenesi var. Bak bir harf ha. Bismillahirrahmanirrahim kaç harftir? Çok harftir. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor peşinden hadisin? Vel hasenetu bi aşri bi Bir hasenette on misliyle katlanır. Allahu ekber. Bir harf oku on misli. Eydi bu bir harf nedir? Acaba Bismillah bir harftir? Resulullah devam ediyor. La akulu elif lam mim harfun. Ben demiyorum elif lam mim. Geçiyor Kur'an-ı Kerim'de suranın başlangıcılarında Bakara'da mesela. Resulullah demiyorum elif lam bir harftir. Hayır. Velakin elifu harfun. Elif bir harftir, lam bir harftir, mim bir harftir. Allahu Ekber. Üç harfte diyorsun elif, lam, mim, attus hasene alıyorsun. Buna göre ölçelim. Sonra en büyük ibadetten Kur'an-ı Kerim okuyup tedebbür etmek lazım. Tedebbür nedir? O ayetleri Allah Teala bizden ne istemiş? Bu Kur'an niye gönderdi bizde? Bizden bir şeyler istiyor. O istedikleri nedir? Bu Kur'an'ın hükümleriyle amel etmektir. Bu Kur'an'ın asıl Müslümanın görevi olan budur. Kur'an-ı Kerim'i okusun, tedebbür etsin, amel etsin. Ondan dolayı bu Kur'an, bu büyük azamat Allah'ın kelamiyle bir ticaret olur. Çinci ticaret olmaz. Birinci ticaret nedir alimler diyorlar? Ayetteki geçtiği gibi. Diyor ki ayette ne diyordu Allahu Teala? Fatır suresinin 29'da İnnellezîne yetlûne kitâballâhi Kitabı okuyan Müslümanlar Allah'ın kitabını okuyan Müslümanlar yercûne ticareten lentebûl ticaretleri öyle bir ticaret istiyorlar hiç hısrana uğramayan bir ticaret. Çarlı bir ticaret istiyorlar. Bu ticaret nedir? Allahu Teala'ydendir. Allahu Teala'yden ticaretimiz nedir bizim? Okuyacağız, ibadet edeceğiz. Karşılığında bize cenneti verecek. Rızasını verecek. Şimdi Çinci ticaret nedir? Bu Kur'an-ı Kerim'i biz ne yapalım? Bu Kur'an-ı Kerim'den para kazanalım. Dünya kazanalım. Bu caiz mi? Alimler diyorlar caiz değil. Ha bunun caiz olduğu tarafı nedir? Ben Kur'an-ı Kerim'i çok seviyorum Allah'ın kitabını. Bu Kur'an-ı Kerim'i insanların eline yetişsin. Ben basın yayıncıyım. Bu Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde basıyorum. Bu Kur'an-ı Kerim'i satabilir miyim? Evet satarım. Neye satıyorum bunu? Ticaret et, ediyorum da. Çar, çar da kazansam olur. Bir mahsuru yoktur. Ama hedef, asıl hedefim ne olsun? Allah'ın kitabı yayılsın. Bir de en güzel şekilde şartı var kabul olmak için. En güzel şekilde bunu basacağım. Arızasız, hatasız, e, kaliteli basacağım. Kalitesiz değil. Çağdı, mireçebi cildi her şey Allah'ın kitabına yakışacak şekilde yapacağım. Bir de piyasayı e, de Kur'an-ı Kerim yoktur diye fiyatı artıramam. Makul bir fiyat koyacağım. Fahiş şer etmeyeceğim. O zaman caizdir. Bunun haricinde ben çita Allah kitabını okuyum karşılığında para alayım bunu alimler caiz görmemişler. Alimler bunu ittifak etmişler bu caiz değil. Kur'an okumak karşılığında para almak için caiz değil. Yani şimdi bazı mukriler var. Bunları götürüyorlar. Nereye götürüyorlar? İşte taziyelerde, yani kabirler üzerine ne okuyorlar? Bunlar bir Yasin okuyorlar. Yani bir şey okuyorlar. Bir ayet okuyorlar. Münasebetlerden bunun karşılığından alıyorlar. Para alıyorlar. Bu caiz değil. Allahu Teala'nın kitabıyla ticaret olmaz. Caiz değil. Buna alimler böyle ittifak etmişler. Çünkü Allah Subhanahu Teala Hud suresi 15-16'da ne diyor? Men kana yuridu hayated dunya ve zinetaha nuvaffi ileyhim a'maluhum fiha ve hum fiha la yabkhusun. La yubhasun. Diyor ki kim al, dünyayı hayatını isterse onun zinetini isterse biz bunları amelleri karşılığı tam amelleri karşılığı dünyayı veririz onlara. Hiç de bir eksik etmeriz haklı, haksızlığa uğramazlar. Yani bir örnek verelim. Edison elektriki icat etmiş. Edison bir alimdir. Elektriki icat etti. Edison elektriki icat edersen dedi ben Allah rızası için insaniyeti aydınlatırayım. Yoksa kendi şöhreti için, insanlık için yaptı Allah rızası için değil. Evet insanlık için yaptı. Allah rızası için değil. Bunun karşılığı ne var? Edison'un Allah da bu dünyayı istedi. Bu dünyayı verdi ona. Bak şu ana kadar biz okullarda Edison'un adını getiriyoruz. Ama o dünyada neyi var? Bak ayetin 16.sine diyor. Ulaikellezine leyse lehum fil ahireti illen naru. Onların da karşılığında dünyayı sadece isteyen bu dünyayı veririz. Her çeşit yer bu dünyada filan adam iyidir. Kitaplarda yazarlar filan adam kurtardı bizi filan adam iyidir. Filan lider çok önemlidir. Kıyamata kadar da böyle gidebilir. Ama Allah rızası yok işte işin içinde. Ayette ne diyor? اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ اِلَّا النَّارِ Onlar için kıyamet gününde ateşten başka bir şey yoktur. وَحَبِتَتْ وَحَبِتَ ma sana'u fiha ve batilun ma kanu ya'malun. O amelleri yaptıkları kıyamet gününde ne olur? Dibe uğrar. Ve yaptıkları amel kıyamet gününde batıldır, geçersizdir. Yani Edison gelir, elektrik yaptım ya Rabbi beni affet. Bak insanlar Kur'an okuyorlar elektrik ışığında. İster Kur'an okuda, ister camide, ister ne yaparsan yap. Cam, bin tane cami yapıyor üzerinde. Allah rızası hiç olmasa boştur. Onun için bizim burada bazı tacirler, bazı zenginler ad vermeden ne yapıyorlar? Cami yapıyorlar. Ha? Cami yapan çok zenginlerimiz var bizim Türkiye'de. Bunlar Allah rızası için yapmışsalar Allah karşılığını muhakkak verir. Yapmamışsalar gösteriş olsun o ne olur? Geçersizdir bak ayetin şartına göre. Bir de camini Allah rızası için de yapsa eğer İslam'ın İslam'la amel etmiyorsa o da geçersizdir. Allah Teala ihtiyacı yoktur. Sen bu İslam dini bir mükemmel dindir. Hepsini kabul edesin. Yoksa olmaz içinden işine gelen parayla kolaydır cumbuz çıkartacaksın. Ben namaz kılmıyorum. Kur'an'la amel etmiyorum. Ha? Ama zenginim. Kur'an içerimi sekiz renk basayım. En kaliteli basayım dağıtayım. Bu bana yarar belki diyelim. Bu ne olur? Sen amel etmiyorsun, namazını kılmıyorsun, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'in emirlerine uymuyorsun. Bu bir şey yazmaz. Sonra ne diyor Allah Teala? He, bu ayetten sonra kim bu dünya için işlese karşılığını alır bu dünyada ama o dünyada ecri yoktur. Ondan dolayı bu bu bu, bu türlü kazançlar, bu türlü kazançlar Kur'an-ı Kerim'den kazanmak ölemeler ittifak etmişler. Hiçbir surette caiz değil. Yani ben Kur'an-ı Kerim'i okuyup karşılığında para alayım. Caiz değil. Ama ne caizdir? Ne caiz bazı alimler buna cevaz vermişler. O da ihtilaf etmişler. Bir kısmı ona da cevaz vermemiş. O da nedir? Kur'an-ı Kerim'i öğretmek. Mesela ben Kur'an-ı Kerim'i hocayım Kur'an-ı Kerim'de. İstiyorum insanlara öğretim. E bunu öğretmek için ben ne yapmam lazım? 24 saatimi bura vermem lazım. O zaman ne yiyip ne içeceğim? O zaman bana para verin ben sizin çocuklarınızı öğrettim. Ha fahiş cüzü para da verseniz. Alimler bir kısmı demiş olmaz. Allah'ın kelamiden ticaret olur. Allah rızası için öğretecek. Bir kısmı da demiş madem hali budur adam ne yesin? İslam devleti yoktur buna beytilmalden para versin. O zaman alabilir o da fahiş olmamak şartıyla. Cüz'i o kadar lüks hayat yoktur. Sadece o kadar e, çiresini ihtiyacını gidersin. Buna cevaz vermişler. Bak ne kadar şiddetlidir. Onun için hocalarımız para karşılığı Kur'an-ı Kerim'i öğretseler bir mahsuru yoktu. Ama fahiş olmasın. Şart koşmasınlar. Yok bu kadar vereceksin. Bu olmaz pazarlık yapacaksın. Hayır bazı aileler var çocukları öğrenmek istiyor fakirdiler. Sana on vermiyorlar beş veriyorlar. Kabul etmen lazım. Çünkü işin içinde Allah rızası var. Allah her şeyin daha güzelini daha mükemmelini bilir. Bu bir. İkincisi Burada bu sorudan da bir mesele çıkıyor. O meselede nedir? Kur'an-ı nerede dedik okular? Taziyelerde, yen de ölüler için, yen de kabristanlıkta. Bu üçüne de hiçbir şekilde delil yoktur. Çünkü bu delil olsaydı bunu Resulullah uygulardır. Resulullah'tan sonra sahabeler uygulardır. Sahabeden sonra tabi'inler, etba'u tabi'inler dört imam kitaplarımızda yazardır. Hiçbir sağlam kitaplarımızda yazmıyor. Ee, e, Kur'an-ı Kerim ölüç okunur, yen kabristanda okunur, yen taziyelerde okunur. Hiçbir şekilde böyle bir şey yoktur bizim kitaplarımızda. Bizim kitaplarımız dediğimiz hakkıyla dört imama uyan kitaplar. Yok bundan 300, 400, 500 sene bu bizim dört imamın e, kitaplarına da giren bazı görüşler var. En de girmişse ama o, o görüşlerin aslı yok ise imamlara dayanmıyorsa o Hanefi mezhebinde olsun, Şafii mezhebinde olsun, kimin kavli olursa olsun itibarı yoktur. Çünkü imamlarından almamışlar o delili. Ondan dolayı Kur'an-ı Kerim'i okumak ne için olur? İbadet için olur, amel etmek için olur. Bu bizim anayasamızdır, desturumuzdur. Taziyelerde Kur'an-ı Kerim okunmaz. Taziyelerde Kur'an-ı Kerim okunmaz. Ne okunur? Taziye gelirsin adamı diyesin başın sağ olsun dua edersin öyle için çıkıp gidersin. Taziyede de fazla oturulmaz. Taziye adabı budur. Az oturulur adama başsağlık edersin gidersin. Kur'an okumak Yoktur. Ama ne demişler? Madem oturuz en güzel laf Kur'an okumaktır. Hayır. En güzel laf Kur'an okumak olsaydı Resulullah bunu yapardı. Resulullah zamanında da insanlar vefat ediyordu. Resulullah da gidip taziye gösteriyordu. sahaba da gidiyor gösteriyordu ama Kur'an okumuyordu. Biz onlardan iyi bilmeriz dini. Onlardan iyi biliyorsan de ben onlardan iyiyim hatta biz seni ittiba alırım onlara olmayalım. Bu bir. İkinci kabirlere okunur mu Kur'an-ı Kerim? Hiçbir rivayette yoktur. Üç dönem değil. Sahaba, tabi'in, etba'ü tabi'in. Ondan sonradaki dönemlerde yoktur. Bir tane geçsin kabirde atsın Kur'an-ı Kerim yen ezberden Yasin okusun yen başka suratlar okusun. Kur'an-ı Kerim ölüler senmemiş, diriler senmiş. Bunu da alimler şiddetle reddediyorlar. Bak ben ezbere konuşmuyorum arkadaşlar. Burada ben demiyorum alimler böyle ezbere demiyorum. Açın kitaplarımızı bakın. Bakın Hanefi fıkhında bile Hanefi mezhebinde, Şafii mezhebinde, Maliki, Hanbeli mezhebinde yoktur. Var ise de bundan 300-400 sene önce kitapları demiyorum ben. Bunu eskiye dayanacağız. Bir ibadetin kaynağı yok ise eskide yenide olmaz. imkanı yoktur. İbadetler tevkifidir. Ne demektir tevkifi? İbadetler nasla delille noktası koyulur. Çünkü ibadeti kim getirir bize? Elçi. Elçi kimdir? Resulullah o yapmışsa olur, yapmamışsa sen ona ekleyemezsin bir şey. Onun için İmam Malik'in çok güzel bir sözü var. Ne diyor? Kim eklese, dese bu güzeldir, Resulullah yapmamışsa da ama bunda bir zarar yoktur, güzel bir şeydir. Anlamı gelir Resulullah'ı yalanla suçluyor. Çünkü Resulullah cizlemiş onu. Sen geldin buldun onu. Aşağı ve kefa. İmam Ahmed bir güzel sözü var Allah rahmet eylesin diyor ki bir meseleyi yaptın bir ilmi işledin bir ibadeti yapıyorsun bir sözü söylüyorsun senden önce bir imam o sözü söylememişse üstlenmemişse bil sen dalalet üzerinesin her şey imamlarımıza bağlıdır çünkü biz asas imamlarımız kimdir sahabanın imamlarıdır sahaba zamanında onlara uymamız lazım sonra ölüye Kur'an-ı Kerim okulur mu Ölüye Kur'an-ı Kerim okumaz. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde ne diyor? İkra'u ala mevtakumul yasin. Ölüleriniz üzerine yasin okuyun. Mevtakum manası gelir ölüm asnasında olan alimler diyorlar. Yani bir insan ölüm asnasında can çekişiyor. İster bu bir gün sürsün, on dakika sürsün, iki gün sürsün, üç gün sürsün. Var böyle. Bu arada biz ne yaparız? O ölüne iki görevimiz var. Yasin okuruz başında. Yasin okuruz baştan aşağıya kadar. Bitti ölmedi adam ruhunu teslim etmedi bir de okuruz. Bir de okuruz bir hiç bıkmarız. Çünkü Resulullah'ın emridir bu. Ama ben Yasin okurum yarıdayım başladım sonuna bitmeden ruhunu teslim etti kapatırım bitti bu iş. Okunmaz artık orada bitti. Ondan sonra bid'at olur okusak. Bir de ölünün başında durarsın Can çekişirsen eğer ağzı çabalıyorsan dikkati var için dersin de la ilahe illallah de la ilahe illallah hatta eğer salih insan ise o en son nefeste la ilahe illallah der. Resulullah da diyor son nefeste son kelimen la ilahe illallah olsa cennete girersin. Bunu yapmamız lazım. O öldü bitti Yasin okunmaz. Yasin okuyan diyenlere buradan biz hodur meydan demiyoruz. Gereç yoktur. Ne diyoruz? Var ise bir deliliniz elinizde. Sahaba dört imam yapmışsa getirin biz de yapalım. Biz niye inkar ediyoruz bunu? Biz de yaparım eğer bunun ecri var ise biz de. Bize şu ana kadar ulaşmadı. Tam tersine ulaştı. Alimler bunu caiz görmemişti. Var ise bir bildiğiniz ha kitaplardan ben demiyorum sonradan sizin rüyanıza girdi, ilham geldi. Onları biz, bizim yanımızda geçerli değil. Ehli sünnet yanında. Olar. Olar şeriat kaynağı olmaz. Şeriat kaynağı kitap ve sünnet sahaba Tabi'in, etba'u tabi'in dört imamdır. Ondan sonra bunlara uyan imamlardır bugüne kadar. Ondan dolayı arkadaşlar Kur'an-ı Kerim canlılar için inmiş. Hiçbir şekilde ölülere kabristanda para karşılığında Kur'an-ı Kerim okunmaz. Buradan da bizim nasihatimiz arkadaşlara eğer rızık talep ediyorsalar halal yerden, şüphe olmayan yerden talep etmeleri lazım. Çok çok istiyorsan Kur'an okuma, okumaktan para kazanacaksın. Dediğimiz gibi git insanların, Müslümanların çocuğuna Kur'an-ı Kerim oku para kazandır. Elinden gelirse Kur'an-ı Kerim bas para kazandır. Evet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.